นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมบุตัสสะหอนอบน้อมแด่พระผู้ มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามยังพุทธาพิทุติงกโรมาเสโยโสตาทาคตโตพระ ตาถาคกเจ้านั้นพระองค์ใดอาราหังเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณะสัมปันโน พร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตตรวมปุริสธรรมสารที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้มีใครยิ่งกว่าสาธานเดวามนุษานังเป็นครูผู้สอน พระดาและมนุษย์ทั้งหลายวุโวเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ภาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนศาสตร์โยอิมังโลกังสะเทวกังสมารกังสะพรมกัง มานะพระมณิงปะชังสะเทวามนุสังสายังอภิญญาสัจิกาตวะปเวเทสีราภูมิปะภาเข้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว โลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธามังเดเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกันละยานังภายรอในเบื้องต้นยานังภายรอในท่ามกลาง บาริโยสานากันระยานังภายรอในที่สุด สัทธังสัพยัญชนะเกวระปริปุนังรัมมจาริยังปากาเสสี ทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง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 เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า มาดูเถิดโอปานะอิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ดัว ปาจจตังเวทิตาโพวิญญูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ธรรมังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงพระดัมยังสังฆาวิทุติงกโรมาเสง โยวันสสวันสุปฏิปันโนภะคะวะโตโคอันสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหนูได้ปฏิบัติดีแล้วปุนชุาฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติพุงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตกะสังโฆสงสาวกของพระกูมีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนภาคาวะัวสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบัติสมควรแล้วยาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคารังบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาปะขาวะตัวสหาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะ เอานามาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะเขาจัดไว้ตอนรับทาขีนายโยเป็นผู้ควรรับพระศีนาทานอัญชริกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตรังบุญญาเขตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามี อย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์มูนันตามังสังฆังศิรสานามามิอาบะเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มูนันด้วยเสียงกราว อันดามยังรัตนาตยาปนามาคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทัญจาปนามาสีอุโทสุสุโทการุณามหันนาวะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ มีพระกรุณาดูดห่วงมหานบ โยจันตาสุธาปรายานโรจโน พระองค์ได้มีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกัสสปะปุปะกิเลสขคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลก วันธามีพุทธังมหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ ธรรมโมปฏทิโปวิยตาสาสัทุโน พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทโยมะคปากามตาเพทพินนโกยามแนกประเภทคือมาผลนิพพานส่วนใด โลกุตารวโยจัตถาธาทีปโน ซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอาหามาทะเรนตังไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ สังโฆสุเขตาปยาติเขตาสันยิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยธิตาสันตัวสุขตานุโคทโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานราสรู้ตามพระสุคตหมู่ใด โลลาปะหิโนอริโยสุเมธาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันดามีสังขังอาหามาทะเรนตัง อาพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ อิเจวะเมกันตาพิปูชนายกังวัดุตายังวันทยตาพิสังกาตังปุญญังมายายังมามาสาภูปัทวามาหนตุเวตาสาปภาวสิทธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้ากู้ไวาอยู่ซึ่งวัตถุสาม คือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปาทวะทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนานอิทาตาทาคโตโลเกอุปันโนอาโคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ใครจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง กามโมจะเทสิโตนิยานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสามิโกปรินิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโบทคามีสุขตาปเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันดังธรรมังสุตวาเอวังชนะมาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มาระนำปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขาโทมานาสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความภาพแค้นใจก็เป็นทุกข์ อาปิเยหิสัมปโยโคตุโควกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคตุโคความพระพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิชังนาลาปาติตัมปีทุขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานาคันดาทุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ สายยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาดานาคันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือรูป เวทนูปาทานาคันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือเวทนา สัญญูปาทานาคันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานาขันโทอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ เยสังปริญญายา เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมาโนโสภควา จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่ออยังทรงพระชนอยู่ เอวังพระหุรังสาวะเกวิเนตี ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย เช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภาคาจะปนาสาปะะวะตัวสาวกเกสุอนุสาสนีกวตตี อาหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย ส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงจาเวทนาไม่เที่ยง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 สาเพธรรมานัตตาทีธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ เตมยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ชาติยาโดยความเกิด ชารามรเนนาด้วยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความข้าวแค้นใจทั้งหลาย ดูโคตินา เป็นผู้ ความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปาเรตาเป็นผู้มีความทุกข์ หาเปวนามิมาสาเกวรา สาทุขาคันทาสาหันตากิริยาปัญญาเยธาตีตามชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชาติแก่เราได้จิระปรินิพุตามปิตังพระปวันตังสารนังพระตา ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะ ธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสะปะคาวะตัวสาสนังยาทาสติยัตปรังมานาสิกโรมะนุปฏิปัจชามา จากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังซาสาโน ปฏิ ปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย อิมาสเกวราสัทุขคันดาสอันตกิริยายาสังวัตตุยงเป็นไปเพื่อการทุกตั้งสิ้นนี้เทนเปิดหนังสือเปหน้าสิบเก้า อันธามยังสภะปฏิทานาคาทายโยพนามาสิงทุนยาสิทานิกาตาสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญญาปาคิโนหนตุสตานันตาปมานกา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่มาตาปิตาทโยติทาเม จาปยาทิทาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เราได้ ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดี ดีข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตตาติทันติโลกาสมิงเตภูมายตุโยนิกา กันเยกาจะตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียว มีขันสี่ขันกำลังอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเออนุปานมิ ทันตุเตสยามเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ มายาตินานาปุญญาณังอนุโมดานาเหตุนาสัพเพสัตาสัทาหุนตุอาเวราสุขาชีวิโนเทมาปะทานจะปะพนตุเตสาสาสิสตังสุภา เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่พระเจ้าแผ่ให้แล้วตัตั้งหลายั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด